Y está todo preparado para dentro de uns segundos ter comunicación con Bruno. Bruno pois é un compañeiro da, da radio, da Radio Frispín, do colectivo Paí, pero tamén é membro da Fundación Arcabria que está eh, levando a cabo unha, unha laboura de tentar recoñecer a, a vida e obra de Ricardo Carballo Calero e intentando pues que a, os organismos competentes, como él nos contará de seguido, pues eh, declaren o ano 2009 como das, das letras galegas dedicado a Carballo Calero. Ola, vos serán. Ola, boa tarde, Andrés. Ben, pois aquí estamos, escutando un pouco de música de resistencia eh, falando de Ricardo Carballo Calero. Bueno, que, que, quen sodes os da Fundación Artabria? Bon, pois resumindo, eh, <laughs> bon, a ver, eh, para a xente que non, non coñeza non o, o que é a, a Fundación Artabria Artabria foi inicialmente nos seus comezos pois, unha asociación dedicada á defensa da, da lingua da Galiza eh, foi creada no ano 92 no, no Concello de Narón e o seu ámbito pois foi se estendendo a, a diversos concellos da comarca, non concretamente a, a Ferrol e Fene. Eh, nesta etapa inicial, pois eh, a Fundación Artabria ainda tiña o nome da Asociación Reintegracionista Artabria na que, bueno, eh, a súa función principal é organizar cursos de lingua, eh, bueno, e traballar con o, con o tecido asociativo da, da propia comarca, non? Xa no, no ano eh, no ano 98, creo que foi, sí, foi cando Arcabria pues, decide, non, convertirse, bueno, en fundación e, e abrir un centro social para socializar pois o seu proxecto, non? Primeiro na, na Rúa Madalena, eh, xente que, que lembre o, o maravilloso local que temos no, no Centro Histórico de Ferrol e posteriormente, pois, pues, onde estamos na actualidade que no, no barro de, de Esteiro, non? Uh -huh. eh, resumindo que a Fundación Artabria, pois, pues, son entidade cultural dedicada principalmente pois, pues, a defensa dos direitos lingüísticos do povo galego, non? Defendemos a unidade lingüística galego-portuguesa, algo que, que Carballo, e, e o pleno reconhecimento do galego como lingua nacional da, da Galiza, non? Que significa, Bruno, para Fundación Artabria, eh, personaxes, eh, ferroláns, eh, como profesor Ricardo Carballo Calero? Bon, eu creo que, que xa na, na introdución que, que fixeches, non? Eh, quedou clara a, a relevancia do, do profesor Carballo Calero, non? É triste, mas, mas é así que, que fora dos ámbitos eh, máis coñecedores da nosa historia, non? Sectores importantes do noso povo, incluído o, o noso ferrol, ferrol natal de Carballo, non? que non teñen pois ocasión de coñecer pois a, a trayectoria desta desta insigne figura do da nosa historia, non? Carballo Calero pois, foi o primeiro catedrático de Lingua e Literatura Galega, creo que, que como comentaches tú. Uh -huh. E, bueno, pois o que queremos é facer xustiza histórica, non? Recuperar a, a nosa memoria e, e creo que, bueno, que ao ostracismo que se viu condenado por parte de, das instancias oficiais, non? Xa desde a dictadura, e, e logo até, toda a súa propia morte ten impedido que, que esa necesaria difusión do significado e do valor dunha das principais figuras do, do noso século XX pois sexa reconhecido, non? Uh -huh. É preciso que, que para enmendar este, este erro histórico pois se faga xustiza e como solicita a Fundación Artabia desde os seus eh, desde o comezo da súa, da súa historia como proxecto cultural eh, que se recoñeza eh, a figura de Ricardo Carballo Calero eh, dedicándolle o Día das Letras non? Na, pos, na vosa página web atabria.net eh, é así, verdad? Podes ver pois un pouco como está indo esa campaña, eh, tamén tedes creado un, un logotipo, no, para a ocasión co, sí. coa figura de soslaio de, do profesor Carballo Calero eh, coa súa silueta e eh, tamén podemos ver como están indo, digamos, a recompilación de apoios, ¿no? Eh, parece, todo indica que, te, que a cuestión está nese, nese ido bastante optimista, ¿no? Podemos ver eh, eh, os, as comunicacións que tedes eh, na, na vosa página web do IES, por exemplo, Ricardo Carballo Calero, cuyo Consello Escolar pois aprobou nunha reunión do claustro apoiar a campaña das letras galegas do 2009 para o profesor Carballo Calero e tamén algo mm, sin bastante importante, non? Como é o pleno municipal do Concello de Ferrol no que se aproba tamén ese dar ese apoio á campaña que está a levar a cabo, non? sí, ademais por, por unanimidade todos os, os grupos municipais, non? Sen, sen excepción. Ajá. O que, que, bon, que foi un, un paso eh, adiante, este apoio do, do Pleno Municipal do Concello de Ferrol, Logo contamos eh, o apoio, non? Que para, para nós eh, é moito significativo de, de entidades culturais da, da comarca, da importancia do, do Ateneo Ferrolán, Ajá. eh, ou de mesmo de, de Fucobuxán, non? Uh -huh alén de, do propio pues, ese Carballo Calero que leva o, o nome do, do, do profesor ¿no? y de, de outras asociacións que se irán sumando pois pues, ao apoio que estades a, a reclamar ¿no? porque isto continúa non? Efectivamente, eh, bon, a, en esta sería a, a primeira campaña, si, si ven é eh, a que con máis forza collimos, eh, xa dicía antes que, que desde a Fundación Artaria le vamos reclamando eh, que se faga xustiza, ¿no? nomeando pois a Carballo Calero como bueno, dedicándolle o Día das Letras Galegas no caso de que finalmente a, a Real Academia Galega para 2009 escolla outra outra figura que seguramente será tan importante como, como Carballo Calero, nos continuaremos marcándonos tamén como, como data pois o, o 2010 como ano de cando se cumplen os 20 eh, anos da, da súa morte, non? Uh -huh. Ricardo Carballo Calero eh, sí. eh, foi unha das figuras eh, máis importantes vencelladas ao reintegracionismo, non? Unha modalidade na escrita que ti mesmo nos comentarás e que parece que o autor pois defendeu, non? Nos últimos anos da súa vida de maneira bastante importante, non? sí, bon, eh, valéndolle incluso que, que o desprezo non de, de moitos outros membros da cultura da, da cultura galega tachando de, de louco o, o mesmo destacar as palabras non non fai moito dedicaban no día de Ferrol unha, nas páginas centrais en, en Ordesía eh, un especial sobre sobre Carballo Calero e, e as palabras de, de Darío Xoan Cabana por exemplo dicendo que, que lle fixera moito dano a, a nosa lingua non cando collera os postulados reintegracionistas nada máis onse da, da realidade, dizer, o, o, o que o integracionismo defende, Fundación Artabria tamén, defende é, eh, é eh, o facto de recuperar, pois, facer uso da escrita histórica do galego, uh -huh. a escrita galego-portuguesa, que é a sí. mesma que emprega pois o, o luso brasileiro na actualidade, eh, é iso, non? Recuperalo precisamente eh, renunciando a, as grafías españolas, asumindo pois o, o galego histórico, non? O que consideramos nós que o que o galego, non o galego español. Xa dicía o, o propio Carballo, non? O galego ou é galego portugués ou é galego castellano, non hai non hai outra alternativa. Uh -huh. Bon, pois desexamos moita sorte á Fundación Artabria neste camiño que emprendeu para dignificar a obra literaria e humana de o profesor Ricardo Carballo Calero e pois nada, eh, se queres engadir alguma cousa máis, compañero Bruno? Pois nada, nada máis que, que agradecer a, a Radio Filispín, non? A oportunidade que, que nos dá a Fundación Artaria por, por ser altofalante, non? De, desta de campaña e animar pois aos ouvintes e aos ouvintes da, da radio a, a asinar ese manifesto non? Que, que se pode ver na, na página web de artabria.net e, e a ver se xuntos e xuntas pois conseguimos que o 2009 sexa o ano de Carballo Calero e sexa pois un ano no que, no que se recoñeza por fin se faga xustiza e que Carballo Calero pois sempre na, como, como outro nome máis non? Da, da nosa cultura pola, pola Porta Grande Pois pues moitas gracias e despedimos con música de resistencia. Tremos detrás do fío telefónico a Luis Rapela, que é un dos responsables do obradoiro permanente de creación e de improvisación mentras estábamos escuitando música de, de John Adams. Vos serán, Luis. Bueno, pois estábamos aquí un pouco adiantando eh, que é o obradoiro permanente de creación, eh, tradición e improvisación. Que é eh, o, o obradoiro permanente, Luis? Bueno, pois permanente, en primer lugar, tengo que aclarar que un colectivo de rapaces, el pueblo de cerró y alguna colonia, eh, son músicos mm, muy, muy, activos, eh, músicos que están muy metidos en la, contemporánea, en la música de creación, improvisación, que tiene mucho que ver con la música tonal, con la música que vende de la que Son rapaces que realmente van a hacer, casi anónimo en Ferrol, pero que esto es una forma de, de abrirles una puerta para que bueno puedan salir a la, luz. ...o simplemente son aquí, quiero dejarlo claro, o que contacté con ellos, que lo son realmente, o que son un colectivo, colectivo de creación. ¿eh? Yo simplemente soy el, contacto entre ellos y el espacio cargaderos para que puedan actuar. Bueno, semella que a partir de mañana... que venres 9 de mayo... e en diversos benres consecutivos que lembraremos despois Haberá no, no Salón de Actos da Galería Sargadelos de Ferrol unha serie de concertos donde intervendrán dende tríos de cámara até solistas e tamén algunha que outra máquina por aí contemporánea, non? Sí, bueno, a verdad que hai dentro da programación esta que quero tamén decir que, que algunhas, algunhas vaya a fallar, ¿no? Porque son gente que no viven en Ferrol, eh, hay problemas de infraestructuras para llegar con las máquinas a medio hasta Ferrol. Estamos intentando hacer que, por lo menos este año eh, rematar en, suyo, a mayor suyo, con, actuación de gente más o menos vinculada a Ferrol, o cercana a Ferrol, o a Coruña. Porque hay otros rapaces que también dos colectivo que están en Santiago, ¿no? El que está, por ejemplo ahora mismo vetado, este pues, que está en Holanda. e eh, que se ahora en xullo. O sea, que hai unha xente viaxando, estudiando, facendo cosas muy interesantes y me parece que é unha oportunidade boísima para Ferrol pues que se pueda mostrar lo que están aprendiendo estos rapaces. También hay una cosa muy interesante que é con, con os happenings e eh, con accións históricas o con accións de, de baile, de danza, mezclado con a música. Penso que é unha cosa que vamos a, a, hacer bastante, bastante boa en ese sentido, non? eh, no panfletillo, no trítico que acompañades o Obradoiro Permanente de Creación e Tradición e Improvisación hai un, un apartado que, que dio o seguinte a diferenza entre a composición e a improvisación é que na composición tes todo o tempo que queiras para decidir que queres dicir en 15 segundos mentres que na composición tes 15 segundos. É un, bueno, son verbas de Steve Lacy, un saxofonista e compositor de jazz contemporáneo. O que ímos eh, poder escoitar e ver tamén, posto que se trata de un combinado no eh, audiovisual, é eh, cercano ao jazz ou como yo poderíamos presentar para, digamos, a audiencia mm, non habitual, digamos, os concertos de música contemporánea? Vamos a ver, eh, a música contemporánea mm, e o jazz eh, se, se xuntaron en un momento cuando el jazz clásico evolucionó a una cosa que se llamaba free jazz. Eh, ahí tuvo mucha semejanza con, la, música más atonal, la música dodecafónica o la, música aleatoria, en donde ahí ya hay partes en que se une el jazz y, la, y la otra música de cámara, por decirlo así, o la música de concierto pero son coincidencias, porque la música al fin y al cabo, como, como, como, como concepto abstracto que es, mm, en, la improvisación que el jazz siempre tiene una base clásica y luego una base improvisada, eh, esa base improvisada que el jazz llegó a evolucionar mucho más, tuvo mucho más que ver con la música aleatoria. Entonces hay una, un acercamiento casual, pero que, que es lógico que la música pase como pase en otras artes, ¿no? no es que tenga algo que ver con el jazz, sino que el jazz y la música es al final es lo mismo cosa. Se escucha una cosa de free jazz y una cosa mejor de decafónica y parece casi lo mismo, ¿no? Por decir un ejemplo así fácil. Moi ben, Luis, pois se queres decir algunha cousa máis, eh, xa para findar este pequeno contacto co Bradoiro permanente de creación, tradición e improvisación donde estás ti, Luis Rapela e un montón de xente máis? Bueno, yo estoy simplemente como coordinador, insisto, de papeles meramente no es importante. Yo contactado nada más con los músicos, eh, quiero quitar importancia a ese tema. Contacté con los músicos y eh, con los La, la, real importancia a estos músicos que son absolutamente fabulosos, son una gente que está haciendo un arte en Ferrol interesantísimo dentro de la música contemporánea, que vienen de unos conceptos desde John Case, desde, Luis de Pablos, que es gente que sabe muy bien lo que está haciendo y yo pienso que necesitaban una plataforma, un sitio donde poder salir adelante y pienso que modestamente a Galería y estamos intentando que estos chicos tengan un sitio donde poder hacerlo. Esa es la gran aportación, pero esto, el gran mérito son de los músicos insisto, los músicos son los que son realmente importantes de esta cosa. Ellos son los que fan este obradoiro y ellos son los que tienen esta gran inquietud. ¿eh? Por lo tanto, que pienso que para ellos es muy importante que se sepa que están que viven en Ferrol, que están en Ferrol haciendo este tipo de arte, ¿no? Bueno, eh, Luis, pois pues, se che parece, pues, adiantamos eh, findamos a eh, o programa para este mes de maio. Precisamente mañán venres día 9, caras as 8 do serán na Galería Sargadelos, estará tocando a, eh, un concerto de improvisación de eventos e batería percusión a cargo do dúo formado por Olivier Cano e Xaquín Efrén. Y queres engadir algo, digamos, a esto, facer algún comentario pues, así? El gran, aquí tamén temos que facer hincapié que isto tamén é gracias a a la colaboración de Shaquín, que fue yo que contactó, que contacté con él, que fue un gran hallazgo, desde es un músico extraordinario es un resumen que fuimos más o menos haciendo esta programación, este calendario. Pero también, debo decir, el gran mérito de todo esto es de Joaquín. es un músico extraordinario, un percusionista, pero vamos, yo pienso que tiene mucho todavía que decir, ¿no? Y después para findar o mes de mayo o venres día 30 de mayo a hoy todos serán, siempre se repite esta hora, concerto trío de cámara de composición contemporánea. Bueno, aquí se podrán escritar, ¿hay programa para este concerto? Pues sí, este, aquí sería, volveríamos a estar con, trío de folk, libre, con flautas, con zanfona y, con, y evidentemente con, la percusión. ¿Y, ¿Y sería improvisación? ¿Habría obras? Mm, la improvisación, sí, eh, en principio siempre vamos a intentar que sea una improvisación o sea una composición instantánea también. Es que también la improvisación es un poco como a, no previsto, pero sí, es, creo que es una composición instantánea que me parece más atractiva en este caso, ¿no? Ajá. Bueno, pues nada más. gracias Luis Rapela, conocido pues, por las obras escultóricas aquí la ciudad de Ferrol, que hoxe está en Coruña e que durante este mes de maio, xuño e xullo, se pasará como un dos eh, pilares, <laughs> digamos, do obradoiro permanente de creación, tradición e improvisación na Galería Salgadelos, pois acompañando a todas eses músicos desa outra música non tan coñecida, pero que Luis Rapela pois encarga de difundir tan ben. Gracias, Luis. Gracias a ti. E se che parece, pois despedimos esta entrevista con un pouco de música, non sei que che gusta máis, Sember ou Berg? eh, Xomber. Bueno, pues entón vamos con isto que temos aquí preparado, a noite transfigurada de Xember. Grazas. A ti. en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Filispín Pois temos unha comunicación en directo eh, A radio así, e, bueno, as noticias aparecen en calquer momento Hola, que tal? Hola Hola, Andrés Pois... Son Lupe pois... Bueno, gracias, Andrés, perdón eh, Son Lupe, gracias por, por abrirme aí o micrófono Porque quería comenzar unha nova de última hora eh, eh, quería que, bueno, que Radio Filispín se eh, aproveito o teu programa para facelo eh, sabedes que para mañá ás 6 da tarde o Comité Cidadá de Emerxencia ten convocada unha concentración roteiro para ir por toda a cidade de Ferrol a partir, a partir das 6 da tarde sinalando os socios financeiros que participan en Reganosa. Esta concentración roteiro eh, coincide con o, vamos, o aniversario da entrada do primeiro gaseiro o ano pasado, non sei se vos acordades do Galicia Spirit, e todas as mobilizacións que houbo. Ben, pero a noticia non é esta en sí, a noticia é que hoxe pola mañá recibimos unha comunicación do delegado do, do delegado do goberno eh, proibíndonos este, este, este roteiro, non? Entón, bueno, pois anunciar que, que hoxe pola mañán, desde que os membros do Comité de Emerxencia pois recibiron esta comunicación, pois xa doitaron varias medidas, entre elas presentar un recurso porque non están en absoluto de acordo con esta decisión de, do delegado porque mm, o único que se aduce é que foi eh, comunicada esta concentración roteiro que foi comunicada eh, fora de tempo. Cando eh, o propio comité leva comunicando as concentracións de protesta pola entrada de gaseiros desde hai 19, bueno, en 19 ocasións se comunicou isto, non? Incluso con menos tempo e nunca houve problema. E mañá, pois, parece ser que, que agora sí que vai, non? Hai esa prohibición desa desa concentración roteiro. Eh, bueno, a min comentoume xente do Comité Cidade de Emerxencia eh, que van a manter a convocatoria porque non están de acordo, porque a loita contra a Reganosa tamén unha loita pola democracia, por toda a historia que ten atrás de corrupción e de contra de vontades políticas, e entón, bueno, pois que, que van a manter a convocatoria porque a loita de Reganosa xa dicen é unha loita pola vida e pola democracia tamén. Entón, iso, convocar a todo o mundo, se si poden acudir mañá a seis da tarde, pois apoiar esta, esta loita xusta e a na que nos vai a, a vida a, a toda a xente que vivimos por aquí. Bueno, pois aí queda esa noticia, esa concentración que partiría da, do edificio da Xunta, non? A seis da tarde diante do edificio da Xunta. E que estaba previsto... que vai ir pola cidade, vamos intentar sí. ir camiñando pola cidade e eh, sinalando eses socios financeiros de Reganosa, non? Uh -huh. O sea, hai unha concentración... A ver como se resolve o conflito que se ten plantexado agora mesmo co delegado en principio está recurrido uh -huh. o a negación está recurrida e a ver a ver como se resolve. Bueno, todo isto pois é bastante curioso, habida conta pois de que as mobilizazóns da, da, da plataforma do Comité de Emerxencia para Ría de Ferrol pois tiñan dado un volco bastante interesante canto pois o que podía supoñer a súa efectividade, non? Pasaba pois de concentracións no, no porto a, digamos, visitar entre aspas, entre comiñas, eses eh, de lugares, digamos, de financiamento, ¿no? Da propia Reganosa, sí. Banco Pastor e outros organismos sí. máis, non? E precisamente coincindo con esta nova mm, eh, esta nova este novo planteamento do Comité Cidadá, pois sí. Eh, eh, o delegado do goberno eh, rease e eh, proíbe, aludindo falta de, de, de tempo, non, na comunicación tempo, est sí. esta cuestión. Bueno, pois eh, así están as cousas, se queres engadir algunha cousa máis, compañeira? Compañeira eh, Lupe, no. sí. Non, eu máis nada, eh, non, non, non quero roubarte máis tempo do programa, simplemente iso recordarlle a xente a hora que a seis da tarde diante do edificio da Xunta. Grazas, compañera. A ti, Andrés. Grazas. Chao. Bueno, pois así están as cousas eh, Mentres aquí estábamos eh, tratando cuestións que teñen que ver coas, coa nosa vida cultural Con esa outra cultura que tamén existe e que se encargaba Luis Rapela de amplificarnos Pois nos eh, chamaba a nosa compañera Lupe do programa da Marcha Mundial das Mulleres Capireando para eh, falarnos desta cuestión, xa sabedes, esa manifestación prevista para, bueno, ese roteiro, máis ben concentración roteiro previsto para mañá mmm, partindo do edificio da Xunta de Galiza na Praza de España, na Porta Nova, a partir das 6 da tarde e que vai seguir eh, coa intención de percorrer eses lugares emblemáticos, <laughs> así decirlos, do financiamento da, da Reganosa, nese novo plantexamento moi acertado da, do propio comité. Pese, pese, repetimos, a, eh, e isto é unha noticia de última hora, quedamos aquí en exclusiva Radio Filispín, pese a, a eh, suspensión, a prohibición deste roteiro pola delegación de goberno na Coruña.